Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 6-ն է տարվա 96-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1748 թվականի այսօրը սկսվեցին Պոմպեի պեղումները։ 1896 թվականին Աթենքում սկսվեցին առաջին ժամանակակից օլիմպիական խաղերը։ 1899-ի այսօրը Մոսկվայում երթուղի դուրս եկավ առաջին տրոլեյբուսը։ 1909 թվականի ապրիլի 6-ին Ռոբերտ Պիրին առաջին անգամ հասավ Հյուսիսային Բևեռ։ 1917 թվականի ապրիլի 6-ին Միացյալ Նահանգները մտավ առաջին համաշխարհային պատերազմի մեջ։ Երկիրը կրվում էր Անտանտի կողմից։ 1974 թվականի ապրիլի 6-ին Աբբա խմբի Waterloo երգը դառնում է Եվրատեսության երգի մրցույթի հաղթող։ 1994 թվականի ապրիլի 6-ին ռմբակոծվում եւ վթարի է ենթարկվում Ռուանդայի կառավարության ինքնաթիռը։ Զոհվում է 10 մարդ, որոնց թվում Ռուանդայի նախագահ Ժյուվենալ Հաբիարի Մանանը եւ Բուրունդիի նախագահ Սիպրիեն Նտարյամիրան, որոնք դեպքից քիչ առաջ ստորագրել են խաղաղության պայմանագիր։ Հենց այս դեպքը պատճառ դարձավ Ռուանդայի ցեղասպանությանը։ Այսօրը ծնվել են 1826 թվականին ֆրանսիացի նկարիչ, սիմվոլիզմի կարկառուն ներկայացուցիչ Գյուստավ Մորոն։ 1851 թվականի ապրիլի 6-ին է ծնվել ֆրանսիացի աստղագետ, գիտության պատմաբան եւ օթերևութաբան Գիյոմ Բիգուրդանը։ 1869 թվականի ապրիլի 6-ին է ծնվել հայ գրող, անվանի դրամատուրգ, մանկավար, պետական եւ հասարակական գործիչ Լևոն Շանթը։ Շանթի ստեղծագործական ուղին տևել է 6 տասնամյակ։ 1890-ական թվականներին հրատարակել է բանաստեղծություններ եւ Լեռան աղջիկը պոեմը, որոնց գաղափարական հիմքը կյանքի եւ իդեալի հակադրության, պատրանքի եւ երազային սիրո գեղեցկության ռոմանտիկական մոտիվներն են։ Նա նաեւ գրել է վիպակների մի ամբողջ շարք, Դրանցում արծարծել է սիրո եւ աշխատանքի, հասարակական պարտքի եւ անձնական ձգտումների հակադրության հարցերը։ Շանթի արձակը հարուստ է հոգեբանական ներფერանքներով, քնարական ջերմությամբ, մանավանդքին հերոսների ներաշխարի խորի իմացությամբ։ Սակայն շանթի ստեղծագործության նշանակությունը հայ գրականության եւ մշակույթի պատմության մեջ կապվում է ամենից ավելի նրա դրամատուրգիայի հետ։ Եսի մարդը ուրիշի համար ճամբուն վրա դրամաները շոշափում են անհատի եւ հասարակության փոխհարաբերության ազգային ազատագրական պայքարի հարցեր։ Հին աստվածներ, կայսր, շղթայվածը, ինգած Բերթի իշխանուհին, Օշին Պայլ պատմական դրամաներ իրենց նյութով կապված են հայ միջնադարի տարբեր ժամանակաշրջանների, իսկ կայսրը բյուզանդական պատմության հետ։ Սակայն ընդհանուր առմամբ պատմական միջավայրի հոգեբանությունը եւ կենցաղի ճշմարիտ վերարտադրությունը հեղինակի համար էական խնդիրներ չեն։ Պատմական դեպքերն ու անունները սոսկ պայմանական են։ Նրանց միջոցով փաստորեն արծարծվում են ժամանակակից սոցիալ-հոգեբանական խնդիրները։ Շանթի պատմական դրամաները, հատկապես Հին աստվածներն ու կայսրը, հայ գրականության եւ թատրոնի պատմության մեջ սիմվոլիզմի ամենացայ տուն դրսեւորումներից են։ Սիմվոլիզմը դրանց մեջ Երևանը գալիս սյուժեն իրական եւ երևակայական պլաններով զուգահեռաբար զարգացնելու, կյանքն իբրև մի հավերժական եւ անիմաց շրջապտույտ դիտելու, պատկերներից խորհրդանիշներ ստեղծելու եւ հերոսների խոսքի ենթատեքստային նշանակությունն ընդգծելու մեջ։ 1890 թվականի այսօրն է ծնվել հայ խորթային իրավաբան, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ստեփան Քեչեկյանը։ 1933 թվականին սովետական եւ ռուսական թատրոնի եւ կինոյի դերասան, կինոռեժիսոր Ստանիսլավ Լուբշինը։ 1956 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի քաղաքական գործիչ Միշել Բահմանը։ 1964 թվականի ապրիլի 6-ին է ծնվել ամերիկացի գրող եւ խմբավար Դավիթ Վուդարդը, 1990-ականների ընթացքում նա շրջանառության մեջ է դրել Pirequiem եզրը, կանխարգելման եւ Requiem-ի portmantea նկարագրելու համար նվիրական երաժշտություն ստեղծելու իր բուդայական հմտությունները, որը պետք է մատուցվի սուբյեկտի մահվանից մի փոքր առաջ։ 1969 թվականի ապրիլի 6-ին է ծնվել ամերիկացի դերասան, կատակերգու սցենարիստ ու պրոդյուսեր Փոլ Ռադը։ 1992 թվականին հարավկորեացի երգիչ Քենը։ այսօրը տոնում են։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում այսօր հիմնադիրների օրն է։ Հունաստանում անկախության օրը։ Հայ առաքելական եկեղեցում այսօր հիշատակի օր է։ 2017 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոսը ապրիլի 6-ը Երանաշնոր Տերտեր Խորեն Մուրադբեկյան ամենայն հայոց հայրապետի նահատակության օրը հրճակել է համայնավարական բռնապետության տարիներին հալածանքների ու աքսորի ենթարկված եւ նահատակված հոգեվորականների հիշատակի օր։ Այսօր ապրիլի 6-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 269 օր։